za obraćenje kćeri. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste. Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog sina Isusa Krista za obraćenje, posvećenje i spasenje moje kćeri. Zahvaljujem ti, Oče Sveti, za dar života koji si joj podario. Znam da si ju čudesno zamislio na svoju sliku i priliku. Hvala ti, Isuse, što znam da si ju stvorio za život, jer ti sam jesi život. hvala ti, Bože moj, što znam da si ju iz ljubavi i za ljubav. Jer ti sam jesi ljubav. Hvala ti što mi daješ spoznati da ju ti ljubiš više nego što ću je ja ikad moći ljubiti. Hvala ti, kralju nebeski, za svaki ovozemaljski i svaki vječni plan koji imaš s njome. spasitelju i otkupitelju naš. Bez tebe, bez tvog oproštenja, nitko se od nas ne može spasiti. Zato ti hvala, dobri oče, što si dao svojeg jedinorođenog Sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, već da ima život vječni. Vječni oče, prikazujem ti žrtvu tvojeg preljubljenog sina Isusa Krista za otkupljenje moje čeri. Otkupiju od situacija u kojima se nije osjećala prihvaćeno, zaštićeno ljubljeno i poštovano. Molim te, gospodine, da ju otkupiš od grijeha koje je počinila. Otkupi ju, Isuse od razočaranja samom sobom. Otkupiju, gospodine, od stavova zbog kojih te ne može prihvatiti kao ljubljenog i savršeno pravednog Boga. Otkupiju spasitelju naš, od svega onoga što ju priječi, da te svim srcem pozove u svoj život kao svojeg gospodina. Molim te, podari kćeri koju si nam povjerio dar obraćenja, dar ponovnog rođenja, dar žive vjere i povjerenja u tebe. Podario Oče vječni, obilje svojeg duha, da može rasti u mudrosti i milosti pred tobom i pred ljudima. Gospodine, sveti oče, iz sveg srca te molim, neka kćer koju si mi povjerio bude sveta. Neka bude na radost tebi i nama kojima si ju povjerio. Gospodine, životvorče, molim te, neka doživi puninu godina joj odredio. Gospodine Isuse, ti si ustanovio sakrament Euharistije kako bismo uvijek iznova mogli plodonosno sudjelovati u tvojoj žrtvi i kako bismo iz nje mogli crpsti plodove otkupljenja, plodove tvoje ljubavi i milosrđa. Ti si nas, Isuse, svojom mučeničkom smrću otkupio od kazne za grijehe. Ti si otkupio našu palu narav, zarobljenu egocentričnošću, sebičnošću ranjenu osjećajima odbačenosti i manje vrijednosti. Gospodine Isuse, čvrsto vjerujem da ću u Euharistiji blagovati Tvoje tijelo i Tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, ulaziš u mene sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Vjerujem, gospodine, da i ja ulazim u tebe, kako bi mi svojom milošću ispunio srce pouzdanjem u tvoje neizmjerno milosrđe. Kako bi me ispunio ljubavlju i kako bi zajedno sa mnom prikazao svoju žrtvu ocu za kćer koju si mi povjerio. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Pomozi mi da zaista mogu duhom sudjelovati u Isusovoj žrtvi na Golgoti. Hvala ti, duše sveti, što pomažeš mojoj kćeri. Hvala ti što joj rasvjetljuješ tamu i privlačiš je k Isusu, istini i Isusu svjetlu. Anđele čuvaru sveti Čuvaj moju kćer od zloga i od zla. Čuvaju od oholosti i ponosa. Čuvaju od bluda i svake grešne neumjerenosti. Čuvaju od ogorčenosti i samosažaljenja. Čuvaju od laži ovoga svijeta. Sveta Mario Majko Božja Moli za moju kćer Ti si, blažena djevice Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem, ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Tebi je, Mario, mač boli probio srce. Kako bi nama, slabima i grešnima, mogla pomoći da otkrijemo stvarne namisli svojih srca. Da se pokajemo i da živimo. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do duše moje kćeri i neka ju tvoja majčinska ljubav oslobodi da se može potpuno predati u milosrđe Tvoga Sina Isusa. Sveta Mario sveti Josipe. Predajem vam svoju kćer u vašu majčinsku i očinsku brigu. Da ju svojom pomoću uvijek iznova privlačite gospodinu i da ju štitite od zloga. Da ju štitite od svakog zla i grijeha. I od svake opasnosti koja bi mogla ugroziti njezin život. Sveti apostoli Petre i Ivane. Sveti Franjo Asiški Sveta Klaro Sveti Franjo Caverski Sveta Terezio Avilska Sveta Mala Terezio Sveta Mario Magdaleno Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče Svi sveti kojima se je ikad molila Pomozite joj ljubeći je pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu. Molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom. ja ću za vas moliti gospodina, svjesna da ću možda i ja jednog dana vapiti iz čistilišta za nečijom pomoći. Molim vas da molite za moju kćer da se nanovo rodi i da bude sveta pred Bogom i pred ljudima. Amen. Nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.